Andalusam Andalusam Andalusam je ovdje poglavlje koje je došlo u Solah hadisa njega ćemo prijeći samo preletiti, ova, iako je malo duži. El-Fadul Edai. Riječi, eh, eh, Eda znači eh, prihvatanja, uzimanja hadisa znači riječi sa kojima se, prenosi hadis. Riječi sa kojima se prenosi hadis. znači, riječ ovdje misli se ovdje, znači, vi će poslije doći na ono, hadesena, ahberena, embena, semijatu i tako dalje. Pričao nam je, obavijestio nas je, čuli smo i tako dalje, te riječi. Znači, i te riječi znači, imaju svoja pravila, kako su mu hadisi govorili, znači nije to onako kako kome na, pa je pričao, jel? išao ja hodo i čuo ovako, onako, znači imaš tačno precizno da kažeš da se znalo da ti prenosiš Pa kaže ovdje, e, sad pomenje te riječi, kaže haddefena wasami'atu, znači ta dva izraza. Haddefena, znači govorio nam je, pričao nam je. Samijatu čuo sam ga. Kaže lima sumija min lafzi šejh. To, znači to se kaže kad ravija čudne od, od riječi šejha. Znači tačno čuo šejha što priča i kaže haddefena pričao nam je sam ja to, čuo sam da je pričao. Kaže, o stuliha ala ene haddetheni eh, lima semijate minhu vahdek. A kako kaže ravija, haddetheni pričao mi je, meni je pričao, znači to se odnosi na ono, eh, na raviju koji, kojim je šejh lično pričao taj hadis koji prenosio. Kaže, o haddethena lima semijatehu min gajrik. A kaže, haddethena, kaže, eh, to se misli, znači na ono što je pričao njemu, ravi koji priča i drugim ljudima koji su bili drugim ravima koji su bili oko njega. Kaže, وَبَعْدُهُمْ sawaga حَدَّثَنَا فِيمَا قَرَهُ هُوَ عَلَى A drugi, kaže, učenjaci smatraju, muhadisi, imami hadisa smatraju da nema smetnje u tome, da osoba ravija kaže haddefena, pričao nam je, znači onaj šejh ravija koga prenosi hadis, kaže i u onome što je ravija čitao hadis svome šejhu. Znači čitao je hadis E, koji on čuo, pa šeh mu odobrio taj hadis, da je, to njegov hadis kojem prenosi. To je, znači, e, to je ova prva kategorija riječi. Hadetena e, znači o samijatu. Hadesna znači pričao nam je, a samijatu čuo sam ga. Znači, šeha ravio od toga prenosiš hadis. Sljedeće, kaže, oma ahbarena, kaže, fasadi katun ala ma samijam lafde šeha. Ako kaže ravija, znači, kad prenosi hadis, ahberena, ahberena znači obavijesti o nas. Kaže, to se odnosi kaže alama semija min lafzi šejh. Što odnosi se, kaže, na ono što je čuo od riječi šejha. Evo kare huve. Ili on čitao hadis šejhu. Kaže, evo kare ahrala šejh. Ili neko je drugi čitao šejhi vahuva jesma. On je bio prisutan na tu društvu u halki sa šejhom. Kaže, fe lafzul ihbar ammu min tahdiz kaže jel ihbar obavještavanje riječ obavještavanje kaže ima opće e, značenje od riječi tahdis pričanje Kaže, o ahbereni lil mufred, ahberin, znači obavijestio, je, obavijestio me, znači odnosi na pojedinca. Kaže, o savu al a kaže muhaqiq ali muhaqiq, znači eksperti u, u oblasti hadisa, kaže, poput Malika i Buharije, Kaže, oni su, e, kaže, oni su izjednačili, kaže, riječ haddefena wa ahberena wa Kod isto znači, da dođe ravija, kaže, haddefena pričao nam je, ahberena obavijestio nas je i kaže, semijatu čuo sam od, od ravija od šija. Sve to kod njih na istom stepenu. Wal amru fi dalike kaže, a u tome ima širine. Znači, ovo je najjači, naj, najjači oblik prenošenja hadisa. Ove riječi ovdje. Znači, haddefena ahberena semijatu to znači da se direktno čulo od šeha ono što je pričao. Ili e, direktno on pričao, ili je njemu ravija čitao, a onda odobrio to što čita, ili je bio prisutno tome neko je čitao šehu hadis. E sad dođe sljedeći riječ. Kaže, emma nbna. A kao što tiče riječi nbna, nb ovdje, nebeo znači uh, e, vijest. E, ili obavijest. Kaže, ta riječ, ili riječ embena ili ena, skraćenica. Ena, kada dođe ena je skraćenica za endena. se često koristi u hadisma. Tako da neko kada čita hadis u hadijskim zbirkama, kada dođe nešto znači piše ena, ne znači ene, ne znači ja. Kad naša arabsko riječ ena znači ja. Ne znači će vidi kako piše ja. Kaže ja, pa spominje su neki ime, kaže ja, pa neko ime, šta je ovo? Znači, riječ je skračenca od endena. Što znači obavijestiti kao i prijetno nakbere, znači ti su značenjima, samo što drugačije riječi govori za arabskom Kaže kedali, kaže kedali, znači slično koji prijetno. Kaže la kinneha, kaže la kinneha galebet fi urfil mutaakhirine la iđaze. Međutim, kod, uh, kod potonjih učenjaka se ovaj se izraz koristi za iđazu. Za iđaza je dozvola. Dozvola šeha svom učeniku da priča Adise, znači iđaza ima više vrsta, iđaze su kitabu, iđaze tu E, neki drugi način, uglavnom dozvola šeha da se prenosi hadisi od njega, iz njegove knjige ili, ono što je on pisao, što je poslao učenik i tome slično. Uh, kaže wa qawluhu ta'ala qalet e, men men enbe'eki hada riječ uzvišeno kaže kada kaže rekla je ko te obavijestio o, o ovome men enbe'eki hada ko te obavijestio o ovome qale nebe'eni a alimun habir kada pitala poslanika sa njegova žena pote obavijeste pa o ovome u suri, u e, suri e, Tahrim, pa je on rekao ne enijel alimun habir, obavijestuje me koji sve zna, koji sve bavi ništa Dobro, dobro, spominje kontekstu značenja ove riječi. Kaže dalun ala tesavi, što ukazuje, kaže što ukazuje, kaže da ima isto značenje. Kaže fel hadisu, wal haberu, wa nebeu, muteradifa, sinonim. Muteradifa znači sinonim riječi znači kaže za neki hadis hadis, haber vijest, e, nebe e, obavijest vijest, sve to ima kaže isto značenje. I zato su ove riječi koriste hadis, znači haddefena, haber ahberena i nebe enbena, kao da ima isto značenje. A onda spominje za nju, stvar, kaže emel megaribe. Magaribe, to su ljudi muslimani iz Magriba, hadisi iz Magriba. Magriba to su iz zemalja, iz Maroka, iz Alžira, iz Tunisa. Megaribe, kaže, kod njih je, kaže, jutli kune, ahberena ala ma huve i To Riječ ahberena kad uđe u hadisu, kod njih se odnosi da to je da je dozvola šeha da se prenosi hadis iz njegove knjige. Jer hata ine badahum jutliku fili džazeti hadetna. Čak neki od njih kaže, džaza, dozvola se prenosi hadis, kaže i na riječ hadefena, kaže, vahada tedlisun, a ovo je tedlis, znači vrsta obmana i se ne zna tačno šta se želi s njima reći. Omine nas i men adde kale lena i džazeten u Kaže, ima, ima, ima ljudi, odnosno mislim učenjaka, hadisa koji smatraju kada osoba kaže kala lena, rekao je nama, da je to i džaza. Ili mu navela, mu davanje knjige, da se, da se prenosi iz knjiga. Nije čuo knjigu navoda, znači da še dadne knjigu koja je napisao hadise i kaže svome ravi učeniku, prenesi ovi hadise od mojih hadijskog smjača to zovemo navela, a i da mu dozvoli da prenese hadise koji čuo od njega. To je džaze. Dobro. E sad navodi ovdje vrste, ovaj, određene vrste prekršaja koji se desi po ovom pitanju. Pa recimo kaže omina tedlisi. Tedlis znači obmana. E, Tedlis obmana znači prevara, e, vrsta nejasne stvari. Kad je kule muhaditu ani šejhe ili disemijahu fi emakin lem jesmahu Kuri ala fulanin, ahbereke fulanun. A, to je, kaže, od obmane je to da se desi da onaj muhaddis, znači, koji, onaj koji prenosi hadis od nekog šeha, od koji inače čuo hadise, za one hadise od koji, kaže, fije makin, lem jesmaha, za, za, ona, za, za onim mjestom gdje nije čuo, znači one hadise koji nije čuo od njega, uh, umjesto da kaže kurijada fulane, uč, znači čitano je šejhu, e, određeno, čitano određeno šejhu ravi, čitani su hadisi, on kaže ahbarake, uh, fulan, kaže uh, obavijestio te fulan, obavijestio ta, ta osoba. Kaže, farubama fa'ale dhalike da repotniju jakulu kuri ala ebil qasim begavi, kaže, ahbarake fulan. Kaže, Kaže, a često je koristio imam da kutni ove stvari, ovu riječ, da bi rekao, je kudu kurija ala ebil kasi, čitano je, Begaviju imamu, begavio uči, čitano s hadisi, ke fulan, obavijestio je fulan, kao kale Ebu Nuaym, kaže, je ala Abdullah ibn Džafar ibn Faris, hadetana Harun iz, e, ibn Sulejman. E, znači, ovdje je riječ, ovdje je na vrsti terlisa obmane. Kao da je, ovaj, e, oče, kad kaže Ahbereke, Ahbereke obavijestio, kao da si čuo je hadis. A u stvari je čitan hadis, jel? Čitan je hadis, kurija, čitan je hadis tom, tom šehu. A ti kažeš obavijestio znači nije isto kad te on obavijesti kaže, a nije isto kad je čitano njemu. Kao ima vrsta tedisa, ne znam tačno na koji način je prenesen hadis, u tome Kažu vam je zalika na fulan min e, kitabi. Kaže, poput toga slično kada se kaže, obavijestio nas je taj, taj ravija, min iz svoje knjige. Kaže, voretu uh, ibn al-Musejjebe, e, jef aluhu. Kaže, a ovo sam vidio da to radi Ibn i poznati da Ibn Ibn Da je to radio tako, da kaže, ahbera na fulan min kitabi, obavijestio nas je taj, taj ravija iz svoje knjige. Kaže, u hada la jembege li jenehu tedlisu, osavab kauluhu fi kitabi. Kaže, ovo ako ne treba, u njemu ima tedlis, ima vrsta obmane. Kaže, ispravno da kaže, ahber na fulan min fi obavijestio nas je ta, taj ravija osoba, fi kitabi, obavijestio nas je u svojoj knjizi, a ne iz svoje knjige. Kaže, iz svoje knjige, kod da te on obavijestio iz svoje knjige, kada lično rekao. A kaže, obavijestio nas u svojoj knjizi, on je zapisao u svojoj knjizi. Znači, bitna razlika, kad, ako kaže da, obavijestio u svojoj knjizi, znači on je to zapisao, došlo do nas. Ali kaže, iz svoje knjige, kod nas on nama rekao to. Znači, pa ima vrsta Lisa obmane, na, na, znači, e, u tome na način kako se to prenosi. Naravno, ovdje ne da budemo neobično, znači ovo su sad detalji toga, detalji toga kako su prenošeni hadisi i kako da se razvoji iz toga kada je tu desilo se, znači da li se čuo ravija, e, da li je čuo hadis ili nije čuo hadis, znači to su već oni detalji koji, e, kojima se bavimo hadise, ali je bitno za nas, za nas talibine koji tražimo znanje, da znamo ovi detalje, da ne budimo, znači da kao da su spali s masa kad najđemo na nešto u hadijskim zbirkama. Kažemo mi tedlisi an yakun kad eh, hadara tif kad eh, hadara tiflan ala šejhin wa huwa ibn eh, senetein au talate yakula fulan wa lam yakul ana hadir. Kaže također od tedlisa obmane. Kaže da, da, da dođe kada on bude prisutan na halki kod šeha, a bio je dječak. Znači, bio je dječak, kaže, imao je dvije ili tri godine i bio je prisuo Halki I da on kaže, taj hadis koji prenosi od tog šeha kaže obavijesti obavijestio nas je fulan, taj, taj A ne kaže o ene a ne kaže ja sam bio prisutan. Nego ispadne kao da je on bio na stepenu onoga koji može da razumije da primi hadis. A ne kaže ja sam bio prisutan, bio sam kod dijete prisutan, imao dvije godine, a, a, taj, taj hadis. Kaže u hadel hudur ariju an idin e, musmi'i La jufidu i Kaže, ovaj, ovo prisvanje dječaka od 2 dvije, tri godine. Kaže, on smatra nečim sporednim. Znači, kao da nije ni bio prisutan. Jer, kaže, e, njegovo prisustvo u tom vremenskom dobu, znači, kada, kad u dječaku, kaže, la jufidu tisala, dokazuje na to da mu je lanac hadisa mu tesil. U tim godinama kao da nije bio. Jer kada se broji, znate učenjaci govorili o tome, kada se broji da dječak se smatra da može tehamul hadisa, da primi hadis da ga prenosi dalje. Od kad postane punoljetno u redu da priča hadisa, kad ga može slušati hadis. Neki kažu o temizu, znači od pete, šesti ili sedmi godine. Neki kažu peti neki šestne, godine. Kad, zašto? Zato dete tek počne tada da razumijeva. Da razumije ono što priča, ono što čuje. I tada čuje, kad postane to prenosi to što je čulo. Prije punoljetno, ako priča, ne prihvata se to. Nego kad postane punoljetno. A tehamul je dozvoljeno dok prije ne punoljetnosti. Tehamul znači slušanje hadisa. Dobro. U nasu kaže Bahada, kaže, uh, dakle, ja, bel, bel huve kaže duneli džaze, fe džaze, ne buti sali ide ime. Kaže, čak ovo kaže, znači, e, to kao dijete da on kaže, ona, ahberna, da, da, da kaže da ahberna, on uopšte imao dvije, tri godine, kaže, to se računa da uopšte imamo test senet, nego kaže, čak ne može da, da i džazu ima iđazu dozvolu da prenosi taj hadis, kaže jer je iđaza vrsta spojenosti u lancu kod imama. Dobro. Kaže vo hudur ibn amin, evo amin, i da lem jakterin bi iđazetin kela in. Kaže, kela e. Kaže, prisustvo dječaka od godine ili dvije godine dana, ako nije spojeno time da mu, da kaže ima i dozvolu da prenosi od njega, kaže znači, tu se ne ni u što. Ila en je kune huduruhu ala šehen hafizin u muhadisin wa huwa jefemu ma yuhaddithuhu. Osim kaže da lude kod, kod šeha muha, hafiza muhadisa, kaže, a on razumije ono što priča. Ako može u tim godinama razumije Fa Fekune kraruhu bi kitabi al tifl bi mazidati idn minhu. Kaže, pa će biti njegovo e, ikrar, znači to što šejh kaže, e, što kaže, e, šejh potvrđuje Eh, da je napisao knjigu tom djetetu, eh, poput toga, kaže, kao da mu dozvoljava rivajet od njega, iako je takav mal bio prisustvovao kod njega. Znači, eh, minhu lahu fi rivajet, da prenosi rivajet od njega. Sljedeći, kaže, u moment suverel od oblika, od oblika vrsta, znači prenošenja hadisa, hadethena hađađ ibn Muhammed, kale, kale ibn Đuređ, osigatu kale la tedulla la odnosno zanimljiva riječ, kaže e, od, od, oblika znači prenošenja hadisa, pa navodi taj primjer, kaže prenosi Hadar ibn Muhammed, priču, pričao na Hadar ibn Muhammed, kale, kale ibn On je rekao da je rekao ibn Đuređ. Kaže ovaj oblik, da ravija kaže, ga prenosi hadis, kale, taj, taj ravija. Kaže, la te ti sal, to ne ukazuje da je spojen lanac prenosilaca. U lancu kada dođe, da, nekim hadis kaže, kaže, recimo u početku kaže, hadesana na tog, tog ravije. Pa onda dođe kale, kale taj, taj. To kad kaže kale, to znači nima tesir. Jer zašto znači kale? Znači rekao je. Nije, nije laž, to tačno jesi rekao. Najvjerojatnije je rekao. Međutim, jel tebi rekao? Jesi ti bio prisutan tu? Jesi ti čuo to kale, znači to, Allah zna najbolje, možda, možda si bio, možda nisi bio. Znači tu ima vrsta čega? Ima neka vrsta kao tedlisa. Znači, ukazuje kao da si bio prisutan, kao što ja nisi uopšte Znaš, to vrsta, vrsta obman ima to. I zato se to kaže la je dulate uopće da je, da, je lanac, da je, da znači, lanac mutesit kad kaže kale, kale fulanu, kale, znači, znači on je rekao, ali to da, jesi ti čuo njega ili nisi čuo, to sad druga priča, ne, ti se ne potvrđuje da si ti čuo, da prenosiš od njega lično hadis. Osim, sad će napraviti izuzetak. Kaže, وَقَدْ اِقْتُفِرَتْ fi sahabe. Kaže, ovo je izuzetak za sahabe. Što za sahabe? Zato što ashabi e, vazda kažu za poslanika sam sam kale Rasulullah sam tako? Kaže, ke sahabi, kale Rasulullah sallallahu sallam. Ashabi često kad prenosi hadis kažu, rekao je Allaho poslanik Ne kažu sam ja to, čuo sam Allaho poslanik Drugo je u hadisma gdje dođe, prisustva sam to, tom događaju, bio sam tu prisutan pa je rekao. Znači, samo prisustvo ukazuje da je čuo. Ili kaže, čuo sam Allahu poslanika sallam, kao što imamo hadis. Imam hadis od Omer radila Anhu, eh, kada je prvi onaj hadis, ovaj, od eh, jedan el malo Čuo sam Allahu poslanika da je rekao. Znači, jasno na glas. A imam hadisi koji kaže glavnom kale Rasulullah sallam. Znači, eh, izuzetak je od ovog. Znači, od ovog, znači, kada ravije mimo poslanika sallam, uh, kada kažu rekao je, kada kaže jedan drugo rekao, znači to nije mu tesel To je vrlo zanimljiva stvar, vrlo bitno. Pa kaže ovdje hukmuhu itisal za ashave, kada kažu da je rekao poslanik sada kada riječ kale, kaže hukmuhu propis je da je to mu senet. I da kane mimen, kaže to jekane, to jekane, kaže se mahu min kaže ako se zna da je čuo od Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Fa in kane lem yakun lehu illa mujarrad ru'je, a kaže, ako nije drugo imao, osim da je vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam, fe qavluhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mahmulan alal irsal riječi njegove, kaže, rekao Allah poslanik, kaže, a samo je vidio poslanik, kaže, one se smatra da je to mursel. Mursel hadis. Od ashaba mursel. A rekli vam, mursel od ashaba je prihvatljiv. Što mursel od ashaba prihvatljiv? Zato što svi ashabi oduvod. Svi su pouzdani. Ako ashab prenosi od ashaba, kao što se sjeća dešavalo, mnogi hadisi koji prenosi od ibn Znači on prenosi od drugih ashaba. on kaže, kala Rasul Prenosi događaj on bio, bio dijete malo. Nije bio, nije bio što mogao da prenese ni prisutno ti događaj. A kaže, rekao Allahov poslanik sam što znači čuo drugoga sahaba, znači to je mursel. A mursel sahabi, sahabi je, e, znači prihvati sa strane e, e, znači ono što prenosi da je pouzdano. Kaže je Muhammed ibn Rabija, wa Ebi Umame ibn Sehl, wa Ebu Tufail i Mervan. Navodi ovu četvorca sahaba. Mahmud ibn Rabija, Ebu Umame, Ebu Tufail i Mervan ibn Hakem. Ova četvorca, znači oni kad kažu kale Rasulullah sallallahu znači oni to nisu čuli. Oni jesu vidjeli poslanik sallallahu ali nisu čuli te hadise. Kaže وكذلك قال min تبي kaže tabin kale, el, tabin koji tabin el maruf bil kaj dalike sahabi kad se zna da je sigurno taj tabin sreo ashaba ka kauli urve kada urve kaže a ko je bio urve brat od od koga Abdullah ibn Zubeira Urve ibn Zubeir sin od kada on kaže qalet aisha tu Rekla je Aisha. Znači, on ne mora potvrditi on ne mora potvrditi da je on bio kada iše, da je čuo da iše. Što? Jer on stalno bio kada iše, boravio kada iše, jer šta je ona njemu dođe? Šta njemu dođe Aisha? Tetka mu dođe. E, Kao li Ibn Sirin, Muhammed Ibn Sirin, kale Ebu Hureyre. Znači Ibn Sirin, Muhammed Ibn Sirin, sreo se s Ebu Hureyre, stalno bio sa njim. Kad on kaže kale, znači, znači nema toga sumnje da on čuo od njega, da je to preuzeo od Kaže, fa tisal, tada se čuna da je mu Znači, to sad da neke izuzetka. Znači, urveo da iše i Muhammed ibn Sirin Kaže, wa arfeo min Znači, sad govori ovdje, znači, razumije ovo što smo spomenuli. Kaže, kaže arfeo min lafsin, kale, sad ide od ozdo. Stepen tih snage riječi o prenosenju od ravija, od ide, kaže. Kaže, arfeo min lafsin, kale laps an. Znači, najniži stepen je da se smatra da nije mu tesil ne kad kaže, e, kaže ravi od ravije kale, kaže ravija jedan, kale, taj, taj ravija, znači to mu tesit uopšte. To ne znaš da nije rekao, ali nije mu tesit, nije ga čuo, možda ga čuo, možda nije čuo. E, e, jači laps od toga je an. Kad kaže ravija, prenosi an tog, tog ravije. Od. To je jače nego kale. Jer kaže, zato što on ima dozu toga da je čuo od njega, da ga je sreo da je čuo. Pa treba sad provjeriti, jel ga sreo, čuo se sreo sa njim. Dalje kaže u arfeo min an. Veći stepen od an je ahberena. Obavijestio nas je. Kaže, ili zekerelena, spomenuje nama. Kaže, u enbeana, ili obavijestio nas je. Ahberena, enbeana, to ima isto znači na našem jeziku. Ahber znači da uh, eh, prenio nam je haber. Enbeana obavijestio nas. Kaže, wa arfeo mi zalik. A veći stepen još od ovoga, hadetena vasemijatu. Najviši stepen, znači, u, u prenošenju je da kaže osoba hadetena i samijat. Hadetena znači pričao je nama ili hadetena pričao je meni. Samijatu čuo sam ga, to je najviši stepen. Niži od njeg je stepen uh, i Ahverena eh, znači do, eh, dostavio na haber uh, znači obavijestio nas. Niži od tog je an, a najniži je kale. Za kale, znači nema, nije mu tesel senet, za an, moguće da mu tesel, moguće da nije, a za ove sve gore se računa da je mu tesel senet. Kaže, ema fi silahil mutaakhirine fa enba'ena wa an wa ketebe wahid. Kaže, kod kod, e, kod, e, u terminologiji zadnjih muhadisa, potonjih hadisa, kaže riječi enba'ena i an i Ketebe na istom su stepenu. Ketebe znači pisao je nama i An, znači od njeg se prenosi i Enbe nam se na istom je stepenu. I time smo završili znači, ovo pogleda, došli smo sada do pogleda El Maklub. El i sigurno završiti, znači ovo što smo htjeli sad od Mukide, sad ćemo uzeti fik da završimo poglavlje o džumi namaz, činjenica da džuma bila zadnja, tako, samo da nastavimo znači. Je tako da bila džuma? Nije, i salatu. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.